брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец Напраканцы савецкай эпохі галоўны архітэктар Мску Грыгор'яў прапанаваў новы праект цэнтру беларускай сталіцы паводле григор'ева увесь стары город подлягаў зносу з вокнаў цк кпб мусіў открывацца від на свіслач і проспект машерова прыгаломшаныя апаненты спыталіся тады ў аўтара а што ж будзе бачыць чалавек праязджаючы паміж вуліцай энгельса і палацам прафсаюзаў на што архітэктурны мэтр не мяргнуўшы адказаў неба гэта ўрывак з цыклю занатовак мастацтвазнаўцы сергея харэўскага пра менск аглядаючы горад з двадцать другого паверху гатэлю беларусь наш аўтар спрабуе ўзгадаць маршрут па якім некалі хадзіў у школу ён углядаецца ў горад і не пазнае пачатак менскіх занатовак сёння ў другой частцы праграмы у першай частцы вытлумачэння назвы крочым праз вострыя брамы, які ўтварае пара дарагая. Мая залатая пара. Але нас не золата вабіць, што ўрэшце абернецца бруднай іржою і гноем. А готыка голых таполяў, што рукі скрыжоўваюць не дзеля самага шэрага, шэрага шэрага неба. Мы рушым праз новыя вострыя брамы старыя, як некалі поруч і вера вяртаецца нам. І нешта нам кажа, што мы не адзіныя ў свеце. няма ў энцыклапедыі архітэктуры беларусі гэты помнік дойлідства хрысціянская рэлігійная святыня адна з брамаў старажытная вільні апынулася за адміністрацыйнай мяжой нашай краіны сёння гэта летува вільнюс але простое вострая брама не апынулася за межамі нашай культуры беларускай паэзіі два стагоддзя пачынаючы з нашаніўскай пары Нездарма адзін з беларускіх нацыянальных гімнаў ужо ў трэцім радку згадвае пра яе. Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую жах, успомню вострую браму святую і ваякаў на грозных канях. Прызнацца, я доўга шукаў якіх іншых канкрэтных святыняў, якія б згадваліся і апяваліся ў нашай класычнай паэзіі гэтак часта як вострая брама шэраг вымалёўваецца незвычайны касцёл святой ганны гора гедеміна адным словом усё вільня яшчэ можа быць полацкая сафія або наваградскі замак разглядаюцца як універсальная беларуская сімволіка але на паўнавартасную паэтычную анталогію можа прэтэндаваць толькі вострая брама у якой месціцца цудатворны абраз божая маці аднолькава дарагі як для каталікоў так і для праваслаўных Твар то збляднее, то зробіцца ў плямы, стане прад маткай святой з вострай брамы, просіць прачыстае згінуць не дай, гора адкінь ад бяды захавай. Гэтак алесь гарун распавядае пра пакуты гераіні свае засцянковыя аповесці. На мяжы мінулага і наша стагоддзя абразкі вастрабрамскай Божай маці былі ў хатах па ўсёй Беларусі, як галоўны абярэжны знак. А яшчэ ў канцы мінулага стагоддзя Янка Лучына апісаў такі абразок у сваіх паляўнічых акварельках з палесся. Гаспода вось, на градцы посуд, чыста ў хаце. Абраз з выявай Божай вастрабрамскай маці на покуці ў вянку. Таўстуха печ. Вакол абеглі лавы проста змайстраваны стол. На ім выглядваў хлеб з-пад чыстай палатніны, нож побач, соль на сподку, ток з шасцюткай гліны замест мосту, гаспадыніна хвала, пры печы вілы, качарга і чапяла. Дарэчы, звярніце ўвагу на дэталь абразок вастрабрамскай марыі ў палескай хаце на покуці. Это значыць, што гаспадары хаты праваслаўныя, што лішні раз пацвярджае міжканцесійнасць чудадзейнага абраза і самой вострай брамы. Хоць найчасцей апявалі ў нас гэтую святыню каталікі, паэты ксяндзы. У маці Божая, што ў слаўнай вострай браме, як зорка ясная нам свеціш заўсягды, пачынае сваю малітву Андрэй Зязюля. У другога паэта святара Казімера сваяка верш на гэтую тэму аказаўся адным з лепшых у творчым даробку вострабрамска маці Божа краска чыстая прыгожа Меласердзе твае волі свеціць вільні у нядолі ў краі нашым ты ў чэсці, нясеш з неба добры весці, шчасце для нашага краю, даеш нам ад Бога з раю. Вся цябе русь славіць бела, і літва і Польшча цэла, бо ты маці міласціва сваім дзеткам дабратліва. Іх у смутку пацяшаеш, слабых хворых папраўляеш і хто толькі к табе прыйдзе то без радасці не выйдзе ты так кожнаму дагодзіш што надзею сэрцы зродзіш праз цябе усе правіны даруюцца ў бога сына святыня краю могла служыць для паэтаў і проста адметным будынкам які сваім старажытным духам удзячна ўваходзіць у страфу і тапаграфічным арыенцірам у горадзе як напрыклад у мехасяка выля ён усю ноч шпацыраваў з каханаю павільні а развіталіся яны раніцою каля вострай брамы такіх згадак у беларускай паэзіі шмат мяне ж цікавяць сапраўдныя перліны настраёвыя або хрэстаматыйныя якія запамінаюцца адразу і назаўсёды адзін з такіх твораў належыць пяру алеся салаўя які ў сорок четвертым годзе развітваўся з вільняй яшчэ не ведаючы што ўсё астатняе жыццё яму давядзецца пражыць у аўстраліі верш называецца ля вострай брамы і пращуры схілялі тут галовы мінаю я праход яе святы а вусны шэпчуць да бравесця словы святая ты За ёй і старадаўная сталіца, мае радзімы ў чарах пекнаты, і зноў табе прыехаў пакланіцца святая ты. У вершы іншыя эмігранткі Наталля Арсеневай вострая брама уяўляецца індульгенцыяй прошчай, а ірваныя строфы верша гучаць роспачна і зусім непадобна на звычайна мелядычныя творы паэткі выходжу і гукаю гляджу выглядаю нямашака у ходзішча шчырбах каштанавы тая снег праз дошки кастрывыя крыва усміхаюцца крамы наяве ўсё гэта у сне чыйсь крок невясёлы і важкі дзе в кажучы пра шэраг нацыянальных сімбаляў якія апетыя нашай паэзіі я да часу не згадваў савецкія вершы там мы знойдзем індустрыйны менск гіганты прамысловасці якія цяжка ўпісаць у шэраг нацыянальных святыняў а найперш хатынь і курган славы у савецкай сістэме каардынат уласна беларушчына пачынаецца з мінулай войныны гэта таксама як дзень незалежнасці сёння прызначаны на дату вызвалення менску ад немцаў две сістэмы сімбаляў вострая брама і курган славы нібы ртуці вада ніякім чынам не спалучаюцца не ўзаемапранікаюць немагчыма ўявіць сабе паэтычны твор дзе б згадваліся абедзве гэтыя святыні як зрэшты немагчыма ўявіць сабе верш напрыклад максіма богдановича пра хатынь тут нам открываецца вельмі глыбокі раскол нацыянальнай сведомасці напэўна нават больш глыбокі чым падзел на канфармізм і нонканфармізм савецкую і несавецкую беларускую культуру верш пра курган славы цалкам мог напісаць янка купала зрэшты курган гэта ягонае слово назва хрыстаматыйнай паэмы але пра вострую браму купала не пісаў ніколі ды і вершы правільны у яго выходзілі нейкія непаважныя гратэскавыя як бы з падскокам выразны прыклад верш замкавая гора з віленскіх абразоў над вяллёй ракой па гары крутой туман сцелецца ці то лом ламок ці то дом дамок там віднеецца як кату хлякур дрэмля пусткай мур цэгла валится, нават гнёзды віць, птушка не ляціць, знаць пужаецца. Адно ідуць сюды з гарадской нуды адказеліцца, бедната і знаць, віды аглядаць, што ў ног сцелюцца. Ды як згасне дзень, ночкі ляжа цень над дамочкамі, людскіх шэптаў тут повін кожны кут под кусточками. Найлепей вытлумачвае такія адносіны да вільні і вострыя брамы мехась Машара ў сваёй паэме падарожжа. Дарэчы, часам можна пачуць думку, што менавіта такі падыход сапраўды беларускі, ісцінна народны. Іду далей. Вось востра брама. Снімаю шапку, трэба тут. Малітвай раннюю сабраны калі муроў таўпіцца люд, Я не молюсь мурам и тайнам, незразумелым и пустым мой Бог, такі просты, звычайны, але магутны і жывы, яго аўтар, лясы і поля, яго сялібай даль і шыр і гай зялёны на прыволлі, шуміць імшой, як манастыр, і я малюсь яму з калоссем, і я малюсь яму з травой і ўвесна шумаў адгалоссі, гуторы часта ён са мной. Вось у чым справа. Тое, што ў нас называлі народнасцю ў дачыненні да літаратуры, гэта насамрэч паганства, дух паганства. Вострая брама і курган славы ўступаюць у этычны і эстэтычны канфлікт менавітая хрысціянская і паганская святыні. Можна працягнуць гэтую палярызацыю на ўсё, што сёння адбываецца ў Беларусі ледзьве абазначыўся ў нас еўрапейскі хрысціянскі тып цывілізацыі, як зараз жа быў зломлены і адмоўлены рэваншам паганства. Падзел свядомасці паміж вострай брамай і курганом славы і этычны і эстэтычны. Можна разглядаць яго таксама як падзел паміж пралетарскімі і арыстакратычнымі ўяўленнямі, паміж стыхіяй душы і культурай сэрца праекцыя гэтага ўнутранага расколу праглядаецца ў беларускіх палярызацыях захад усход каталіцызм праваслаўе вынікі гэтага падзелу у неаб'яднанасці свайго калі цётка гаворыць по-нашаму але не прызнае што по-беларуску калі номенклатура адчувае проста фізычную непрыязь да факту і асобаў нацыянальнай гісторыі культуры. Калі народ хоча жыць як жыве, але пры гэтым не згаджаецца абазначаць стан краіны як незалежную Беларусь і галасуе за ССР даводзячы гэты раскол да зусім канкрэтнага знакавага ўзроўню я спрабую паставіць эстэтычную задачу я чакаю верша у якім бы апываліся вострая брама і курган славы адначасова вострая брама між канфесійны сімбаль для курганаслаўшчыкаў ён незразумелы і чужы курган славы для вастрабрамшчыкаў сімбаль чужое вайны на беларускай зямлі хоць нішто не замінае разглядаць яго як сімбаль перамогі над фашызмам, а супраць гэта думаю не выступіць ніхто. Так ці інакш уся справа ў трактоўках, якія яшчэ трэба будзе стварыць. Сёння ж найвялікшай недарэчнасцю уяўляецца думаць пра вострую браму, схіліўшы галаву ля падножжа кургана славы, або уяўляць сабе курган славы, уваходзячы ў вострую браму может быть, коли такие верш все же з'явится, тогда отбудется и наша национальная консолидация. В принципе, махчимость такого твору – это и есть махчимость консолидации. Коли же я помыляюсь, и два символа николи не вступят у эстетичную сувязь, а будут протягивать смиротный двубой, то одному из них рано или поздно доведется капитулявать, загинуть, пропасть але гэта будзе ўжо зусім іншая краіна або тэрыторыя. Вострая брама, отвор у нязвыклую глыб, дзе нафіт пачувае сябе як на марсе, ну а заўсёднік утульных кавярняў прынамсі можа сядзець за ажурнымі кратамі шыб, каву смакуючы і пазіраючы на шыльду насупраць, якая цямнее на муры помніка вельмі далёкая архітэктуры і не стрываўшы міжволі ўздыхнуць даўніна, пасля ўсяго сказанага думаю зразумела чаму за назву новая перадачы абраная вострая брама за ёй за гэтай брамай беларушчыны брамай наступнага стагоддзя мне бачыцца будучыня і нутро кантэкст культуры без якога зразумець я немагчыма пра гэта мы і будзем гаварыць у нашых перадачах слова вопратка інтанацыя усё у чым выяўляецца беларушчына стане прадметам нашага аналізу. Далей у праграме эсэ Сергея Харыўскага пра Менск. Сёння пра Менскі палац рэспублікі, які Александр Лукашенко хоча ўрачыста адкрыць сёлета на гадавіну вялікага кастрычніка. Гмах, які вырастае ў самым цэнтры сталіцы, даўно і густа абвіты тайнамі, плёткамі і трапнымі народнымі мянушкамі накшталт саркафагу. А што ж там на самой справе? Сергей Харыўскі. Седзячы ў кавярні на 22 паверсе гатэлю Беларусь, я бачу за шклом панараму роднага гораду. Гледзячы на шырокія разлогі Новаменску, я спрабую знавіць свае памяці шлях, па якім некалі хадзіў у школу. ад парку горка да верхняга места, пра старую нямігу, ракаўскае прадмесце да юбілейная плошча. Я спрабую прыгадаць, што было ў тыя часы на месцы праспекта Машэрова, як колісь выглядаў стадыён на замчышчы, велізарныя вербы засень якіх бегла празрыстыя свіслач як травеньскі ветрык разносіў пахі са старой кандытарскай фабрыкі я гляджу на горад тушынай вышы і нічога не магу пазнаць у гэтым сэнсе я мала адрозніваюся ад прыезжых гасцей якія сядзяць за столікамі побач з гэтай вышы менск выглядае выгодна зіхаціць срэбра вады траецкае прадмесце клялічны набор для дзіцячай чыгункі верхняе место зацалелымі бажніцамі Все могло б вымалівацца хрэстаматыйную панораму сталіцы. Па абрысах якое мы беспамылкова пазнавалі б Мск, як пазнаем рыгу піцер ці парыж. Але сёння панад усім запанавала спаруда палацу рэспублікі. Яна пануе над старым горадам ціснучы на яго. Яшчэ не закончаны будынак дасціпна менчукі называе то саркафагам, то маўзалеем. Аўтар палацу Михаил Пагоў шчыра крыўдуе. Калі мастак піша карціну, Ён я нікому не паказвае. У мяне такой магчымасці няма. Вось і чую кампліменты. А як, напрыклад, можна ацаніць жанчыну, не бачушы яе ног. Канец цытаты. Квартал паміж вуліцай Энгельса і палацам прафсаюзаў не забудоўвалі доўга. Яшчэ пры цары тут і быў цэнтр Мску. На тэрыторыі сённяшняй кастрычніцкай плошчы знаходзіліся галоўныя будынкі. Аддзяржаўныя кантрольныя палаты для каталіцкай семінарыі за советами тут быў до 30-х гадоў цэнтр улады а як узвялі будынак цк кпб сёння адміністрацыя лукашэнкі то прастору перад ім александровскі скверы будынкі планавалася расчысціць под найбуйнейшую в европе плошчу по вайне гэтак так і сталася вывезлі друз і забрукавалі велізарны пляц ацалеў правда касцёлы кляштар дамінікану які лічыўся помнікам аж 29 -го года у 1944 годзе савецкія танкісты спачатку расстралялі хворых і параненых нямецкіх жаўнераў з лазарету, які быў у кляштары, а пасля з танкаў пачалі расстрэльваць касцёл. Умяшальніцтва расійскіх архітэктараў уратавала унікальную бажніцу, але ненадоўга. У 1949 ее ўзарвалі. Ніхто не пярэчыў. На плошчы мусіў стаяць помнік Сталіну. Недзе ў той час тут жа зруйнавалі палацы ксапегаў, у якім кватараваў Пётр I. Масква пасля пажурыла, ды ладно калі архітэктара які кіраваў будаўніцтвам помніка сталіну спыталі навошта заліваць бетонам аж трохметровая глыбіні катлаван ён адказаў што за гэта яго ніхто не папракне але калі помнік адхіліцца хоць на тры сантыметры яму звернуць галаву праз тры гады цішком звярнулі сталіна пастамент праўда што прастаяў аж да 1983 года штодзе не душы ў школы я дзівіўся на яго З акна кавярні на 22м паверсе гатэлю Беларусь гэтае месца ўжо не відаць. Зато я бачу, як там кіпіць будоўля. З 1960-х гадоў беларускія камуністы мітусіліся з ідэі паставіць на кастрычніцкай плошчы найбуйнейшы ў свеце музей Леніна. Сваім багаццем гэты музей мусіў пераўзысці музей у Маскве. На страсе мусіў стаяць помнік Леніну, натуральна найбуйнейшы ў свеце, ад 30 до 40 метраў вышынёй верхні горад за выключэннем катедральна сабору падлягаў знішчэнню а на ягоным месцы мусілі паўстаць грамады дамоў са шпілямі накшталт крамлёўскіх але недарэчы для праектанта грымула хрушчоўская пастанова пра барацьбу з архітэктурнымі злішствамі у семьдесят кпбулцы зноў захапіліся ідэі стварэння сур'ёзнага цэнтру менску калі зазірнуць даведнікі атрымліваецца цікавая рэч у сярод кіраўнікоў праектаў ніводна тутэйшая чалавека, а ў складзе аўтарскіх калектываў іх адзінкі. І зноў сплыў музей Леніна. Да 80-х гадоў десяткі такіх музеяў уже былі ў рассеі, у Киеве, Баку і Рване, нават у Ташкенце. Беларускія таварищы відавочна адставалі. Але чужыя людзі, што панаехалі ў Менск з усіх канцоў СССР, маглі мысліць толькі катэгорыямі разбурэння. Як зруйнаваць менскі яны ўяўлялі, а што збудаваць? Не. Сярод праектантаў мне запомніўся адзін. Бетонная зорка кшталтам як у брэсцкай крэпасці, але паверху ў 20 вышынёю пад сціплым дзівізам Ленін просты як праўда. Прытомленыя бясплённасць уласных пошукаў праектанты астылі і да сваіх ленінскіх ідэяў. Галоўны архітэктар гораду Грыгор'ю, родам з Ногародскай вобласці, які прыехаў у Менск 60, прапаваў наогул геніальную ідэю зрыць старое место зрабіць каскад фонтанаў да свіслачы на месцы траецкага прадмесця выспу з атракцыёнамі александраўскі сквер перад цк высечы калі б так і адбылося я б зараз бачыў з 22 паверху гатэлю толькі адміністрацыі лукашэнкі Thank you. працяг занатовак Сергея Харэўскага ў наступным выпуску перадачы пра тыдзень.